kord üks tuttav Väntsest linnast tuli võõrsiks Tallinna. ei ta küsinud, mis siin hinnas, muudkui laadel tõstata. must kass, anduriin, Marina ja siis lõpuks kavariin. kõrvakiilu ja turbiisa ja me võõras oli siin. nüüd politseist tal nagu näis ja kiirustas ümber käis. oh, mis olen ma teinud, peksnud sõimanud riielnud, joognud tulitsal olnud, pogris istunud kolmsada tuhat trahvi maksnud, pekstud nõudis arve, muht peal, silm sinine, taskud tühjad ja laulab nii. oh Tallinn, armas Tallinn, mul oled kõige kallim, ei teisest sina maha pole jäänud, oled ette kitanud ja õnnetused, sinule vutused, on sotsid õnnetused. kui veidina pista said, siis kohe rippuma ka jäid. tänapäeval naiste moed on meid üsna hulluks teinud, nüüd ju jalgadest Saluet, mida silmad et ei läinud, sest et lühikesed kuued ja nad pikad särikud ja siis värvitud neil huuled, nii on preilid häiditud ja õhtusel on kõigil sel lõpp seal, kus on hotell. oi, oi, Paula, mis see mammi ütleb, Tallinn, armas Tallinn, mul oled kõige kallim. häid seda ma pole jäänud, oled ettekitan ja et sinule kutsused on tõesti õnnetused. kui näididina pihta said, kohe rippuma ka jäid.